Elarrazi daukuten ageri hortan, ogoita bi hausapesek diote, este horrek decepzione handi bat utzi diela. Prentxaren bidez jakin bezain laster, 2008-eko astapenean asizirela salbazearen alde borrokatzen ondoko arrazoin hauen zat. Manera hori izanen dela geroan euneko larogo kasuetan baliatua izanen den operatze moldea, likuko jendeeri baiona ala donapali urat piaia andana baten kentzeko, jakinez liku horiek jadanik lanpetuak direla, eta beldur dira ezote duenez este horrek klinika eta radiologia bezalako zerbitzu batzu ahulduko. Damutzen dira ere, eien moldia baztertua izan den maneraz, txeko erabakitzailek harremanak moztu baitituzte. Eta ogoita bi hausapesan kolektiboak nahi ditu eskertu, izkurako elgreteratzean izan ziren zazpion jendiak eta petizionia izenpetu duten laumilak denak likukoak.